Jasko ikastortea ezin hobea izan dela ikaslean emaitzei begira, jakinarazidu Jean-Marc Apol erakaskuntza katolikoren zuzendariak. Positiboki hasi dute beraz ikasturte behi hau irakaskuntza katolikoan diren departamentuko hogeita hamak mila ikasleek. Ipagaldeko ikastetxeetan amazazpi mila direlarik. Euskara elebitasunari begira, laurogeita sei ikasle gehiago badira. Murgiltze sistema ere bada irakaskuntza katolikoan, salbat itzaina misio karguduna irakaskuntza katolikoan. Murgiltze sistema, be, bai, hor mementuan kopuru aldetik ara, emezortzi ikastetxetan eh, plantian emana da ama eskolan, eh, emendatze hortan erigira, horretan eh, ikastetxe batek heratzen du ama eskolako haundietaraz, hori donianeko, donibaneko ikastetxeak. Irakaskuntza katolikoa bere garaiarekin ere lanean ari da eskoletan numerikoa izanen baita aurtengo pedagogia hildo nagusi bat. Web telebista bat plantan emanen dute adibidez. Biziki importanta zaukula, beti gaitia eh, numerikoa tresna bat bezik ez dela eta ez uh, helburu bat. Eh. Tresna hori dela mm, pedagogiaren eh, zerbitzuan izan behar. Eta uh, beti gogoeta azteko horkikasleak uh, eh, numerikoari, pantaileri, proposatzen dugu uh, interneteko telebista bat, via TV daituko dena, eta ideia da erakasleak filma dezaten uh, bat bestiain uh, gelan, piskat egiten diren uh, esperimentazio desberdinak. Vila Pia Liseo Katolikoan ere aldaketak, aurtengo zuzendari berria Dominik Durie izanen baita, apirilean edabideak jakin jakinarazi zuten kontserbadorea eta haiet taustapesatik urbiltzela salbat itzaina. Bon, e, iduriz eh, sartzea mementoan eh, ongi pasada, e, kusikoa geriko, pentsatzen dut ere e, Vilapiako erakasleak pres direla arekin lan egiteko eskuz-esku uste dute, denek elgarrekin berko dute moldatu bat abesteari,